بعد وكفى وأشهر الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uistinu sam počešćen dolaskom ovdje da se nalazim među vama. A tema koja je najavljena jeste kako ispravno shvatiti pitanje sudbine, kako musliman treba da shvatio što je to kada i kada određenja od Allah subhanahu wa ta'ala. Jer su mnogi ljudi u ovom, a i u prijašnjem vremenu, zavutali u pogledu shvatanja sudbeni koje je data od Allah subhanahu wa ta'ala. I naravno, prve sekte koji su nastajale ne samo u islamu, nego i u ostalim vjerama su bile sekte koji su se razvajali od matičnih vjera, na koji način prvo što je izvor kod njih od različitih novotarija jeste pitanje kadera, odnosno vjerovanje od kaderu, rasprave o kaderu, polemisanje o kaderu, polemisanje o ovom pitanju koje je veoma, znači, upitno, koje je nesvatljivo za ljude, ali Allah subhanahu wa ta'ala je to pitanje ostavio takvim da ga ljudi ne mogu spoznati. Pitanje sudbine kada i kada da ne poznaje ni velik privrženi Allah subhanahu wa ta'ala. Ne poznaje ovo pitanje ni postani postani, Kao što ne poznaju ni pitanje stupanja samo na sudbine dana. Samo Allah subhanahu wa ta'ala zna način i mehanizam kako se upravo odvija, kada, kako se odvija sudbina koju nam daje. Na vijedniku je da kaže kažem na vrata, Mi čujemo i mi se pokoramo. Da se pridržava smjernica koje su navedene u i knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I tek na takav način će čovjek uspjeti i njegov vjerovanje će biti ispravno. Međutim, koliko se bude zadobivao pitanje kadera, koliko bude to istraživao, sigurno da neće uspjeti i to će biti povod njegovog lutanja. Naime, pitanje ima Ali, radi Allah, anhu. Od sam jednoga čovjeka o kaderu, da mu pojasni detalje kadera. Pa je ima Ali, radi Allah, anhu, rekao, to je duboko more, pa nemoj u njega zaraziti. Ako budeš ušao u to more, ti ćeš potonuti i ćeš čekati iz njega izaći. Znači, vjernik prihvata smjernice koje su date u Allahu knjige sunnetu poslanika ali i salatu od I ne raspravlja o kaderu. Vjernik ne može vjerovanja u kader uspjeti. Jer znamo da je vjerovanje u kader u sudbinu od Allah subhanahu wa ta'ala jedan od šest imanskih šartova. to ne bude ispunio ovaj šart sigurno da će propasti i da njegovo vjerovanje neće važiti, na sudnjem danu makar vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala i u ostale imanske šartove, odnosno islamske programe. Naime, prenosi se od Ibn Ebejnanija da je rekao, pitao sam ide ibn Savita. Kaže, posumnjao sam u kader ili djelomično kader. Kod mene je bilo nekih sumnji. I kaže, onda, onda sam e, se njemu požalio i rekao mu da ste pojavili kod mene određeni sumnje. I kaže on, to je se veći na savjet, radi Allah anhu, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako govori. Kada bi Allah subhanahu mu ta'ala kahnio stanovnike nebesa i stanovnike zemlje, kakvi ovih الذي ثمانين ندر ذنبين فينسى جميع رشي kada bi Allah subhanahu wa ta'ala kaznio sve je činio, sve što je njegovih stvorenja, on ima na to pravo. Ali ne bi bio nepravedan, jer Allah subhanahu wa ta'ala u tome sanu ima pravo da čini što hoće. A kada bi se kaže svima nas milovao, ta milost Allah subhanahu wa ta'ala bi bila veća od njihovih djela. Zato vjernik neće biti u potpunosti vjernik. Njegovo vjerovanje će biti manjkao i krnjao, ukoliko ne bude ostvario ovaj šesti iman i Ukoliko ne bude vjerovao da ono što ga je zadesilo, nije ga moglo ići, A ono što ga je išlo, nije ga moglo zadesiti. Nije ga moglo pogoditi. Govorimo znači o kaderu, govorimo o njegovim temeljima govorimo o stvarima koje su veoma važne da pojma musibeta, nesreće, nedača koje doživljavamo na ovom svijetu. Zato što mnogi ljudi pokušavaju da se opravdaju nekada sudbinu, pa kažu sudbina je tako htjela. Ko da pa ove riječi sudbina je tako htjela, iz uvjerenja da sudbina čini ovo što hoće, počinio je veliki Onaj koji to kaže samo uči, će to kao da da govori da nije to iz uvjerenja, onda u tom slučaju je to mali širk, a mali širk je veoma vrijedan velikog širka. Zato kažemo da čovjek treba da se čuva ovih riječi, sudbina je tako htjela. Treba da kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je tako odredio, vidjet ćemo iz naših hadisa, poslanika da alaihi u sallam, kako čovjek treba da se ponaša u odličnim situacijama kada je u pitanju spominjanje sudbine, odnosno određenje od Allah subhanahu wa ta'ala, potrebno u različitim zadaćama koje čovjeka nose. Kažu učenjaci stvar da se kada vjerovatno kada kod vjernika treba temeljiti na četiri temelja, na četiri stupa. Prvi stup vjerovatno Allah subhanahu wa ta'ala jeste stup Allahu subhanahu wa ta'ala Što znači to? da vjeruješ čvrsto da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je obuhvatio sve svoje znanje da je on sve obuhvatni zna da Allah subhanahu wa ta'ala je znao sve što će se dogoditi, da zna sve što se događa, da zna sve što je bilo. Da zna šta će biti u budućnosti, šta je bilo u prošlosti, šta se dešava u sadašnjosti. To je potpuno vjerovanje, potpuno ga vjerni da zna da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Da je Allah subhanahu wa ta'ala obuhvatio sve svojim znanjem. Onaj koji kaže da Allah subhanahu wa ta'ala može nešto pronaći ili da Allah subhanahu wa ta'ala nešto nije znao, njegov rukin imana, vjerovanja u kada i kada određenje presudi da Allah subhanahu wa ta'ala ili se sudio da Allah subhanahu wa ta'ala nije ispravno krvjeno. i takav čovjek ne može se nazvati vjetnikom. Drugi element vjerovanja u sudbinu Allah subhanahu wa ta'ala jeste da čovjek vjeruje da je sve zapisano u levi mahfuz, da je sve zapisano u ploči čuvanja. Ploči čuvanja. Da kaže u Rahman i jedan od učenjaka, da je sve određeno, da je sve zapisano u čuvanoj ploči, levi mahfuz. Pa čak i ovaj Kur'an koji učite, i sve što je bilo prije Korana i sve što će biti sve do sudnjega dana. Ništa nije dostavljeno u Levi Mahfuzu. To je uvjerenje drugi ruke vjerovanja jednog vjernika u sudbinu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Treći rukn jeste da čovjek vjeruje u određenje koje se odvija ili dešava u utrobi majke. Znači, prepisuje se i prenosi se prenosi mahfuza. Melek biva zadužen da zapiše sudbinu djetetu u utrovi njegove majke. Kaže u hadisu poslanika alaihi salatu wasalam, summa i ilaihi melek, zatim se njemu pošali melek. Sa yukmaru bi ketri arabej kelimati, on se naredi da zapiše četiri riječi. A ne želite da napiše njegov rizuk, dakle obskrbu na faku, kako mi to kažemo, a ne želite da napiše njegova djela, a ne želite da napiše njegov eđer, njegov smrtni čas, može i jedan srećen, i da se zapiše da li je ta osoba sretna ili nesretna. Što znači sretna ili nesretna, da li će ta osoba biti stanovnik črnega Kakve su vaše potrebe toga čovjeka, bez obzira na njegova djela? Da li ćemo biti osretni ili da li će biti osretni. I četvrti rok, na kome se zasniva djelovanje jednog vjernika u kada od Allaha subhanahu wa i sudbinu jeste da čovjek vjeruje kada je ova subhanahu matala odredio da se desi mreži događaj da je odredio tačno i vrijeme kada će biti to. Znači nije dovoljno samo da vjeruješ da je Allah subhanahu wa što odredio, nego da vjeruješ da je odredio da to bude određeno A Znači, svaki događaj ima svoje određeno vrijeme. Vjernik koji ispuni ove rukove svojim vjerovanjem, u istinu će imati velike fajde. Te su fajde na vašem. Imaće zadovoljstvo svoje srca. Imaće potpuno uvježenje kažu učinjaci. Ma asabenim musibetim illa Allah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ne ima nijedne nedaće, a da se ona dešava Allahovim određenjem koji jeste Allahom dozvolom. Kaže Ibn Abbas, radi Allah anhu, dešava se tako što Allah subhanahu wa ta'ala naredi jeste njegovim skazali i kada. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Ako bude vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala, on će uputiti njegovo srce. Zašto navodim ovaj ajet? Zato što je on interesantan po svome testiru. Naime, Ibn Kathir, rahimahullah, dala veliki tumač testira, odnosno Kur'ana, kaže ovaj ajet se odnosi na onu osobu koju ti kakva znači. Pa ta osoba bude strpljena. Ta osoba se bude nadala nagrada strpljivo do Allah subhanahu wa ta'ala. Ta osoba se u potpunosti preda, bude zadovoljna Allahom subhanahu wa ta'ala, a da i kaderom, njegovim određenjem i sudbinom koja je zadesila. U ovom slučaju kada čovjek od sebe ne može odjerati i odagnati zlo, nema ono određeno da čovjeka kazi u tom slučaju kada čovjek bude srsio, bude se nadao, nagrada Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala čemu? Dati bolje nego što je imao. Allah subhanahu wa ta'ala će mu nadoknaditi ono što da je ima što došlo od dobra i da mu bolje nego što je imao prije. Kao što kaže, da slučaj čovjeka koji nešto ono radi Allah subhanahu wa ta'ala, ono što subhanahu wa ta'ala da, da, ono što subhanahu wa ta'ala da, ostaviš radi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će mu to nadmaknuti. Mislim da bi ima osoba koja je ostavila nešto od dana da Allah subhanahu wa ta'ala, da mu Allah subhanahu wa ta'ala nije dao bolji život, da mu nije dao bolju takvu, i da mu nije dao tu zaradu, bolju ono od one zarade koja je bila hada. Zato, kažu učenjaci naši, islamski učenjaci, da je veoma važno da čovjeka da shvati ove smjernice koje su u Koranu i sunnetu u pogledu vjerovanja u kada. Pogledajte samo prvu generaciju, generaciju shaba, kako se odnosila prema ovome pitanju. Vi znate i čuli ste da shaba koji se nazivao Bade ibn Samit. Bade i Samit. On je imao sina Elu Valida. المريض يتكالب سرعته بعد الصامتة كلا يوم الصامتة كان نشرة وبرمج دعوا دعوا لأن الصامت مش مستشعر قريب وبعد الساعات من الصامت رضي الله عنه يبيع أصحاب الله صلى الله عليه وسلم في كاشف on pa će mi oporučiti nešto. On je rekao u ti vi mene postavljate na ko što je bio znači u tješkom stanju, pa su ga postavljali na sjednik i on je rekao osjetno. Nećeš u potpunosti vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ne budeš vjerovat da ono što te je zadesilo nije se moglo ići. a ono δεν μου μόνο η σωμία της, δεν είναι ο Τι θα ρωθούν από τα odštećen nego Allah subhanahu wa ta'ala sam ne sačuva. ima Al-Azuri u ima Ahmed, a al wa ta'ala kaže da je ova predaje vjerodostojna. Sljedeći veliki plod kada u određenju subhanahu wa ta'ala jeste da će Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku kada čovjek iskreno vjeruje u sudbinu od njega, od Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kada Allah poslanik alaih salatu wa sallam ma asabahu ila min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin حتى أن هم يهمه إلا كسر الله به سيئات. ليش غير هذا؟ زادت زهر umor, bolest, tuga, pa čak i briga koja ga zanesi, mala briga, ali Allah subhanahu wa ta'ala neće time njemu potrati njegove grije. Svaka mora je poslanika alaih se sallam. Ko se strpi, ko se bude nadao nagrade Allah, od Allah subhanahu wa ta'ala tako što bude svjetna da je to iskušenje za njega. Jer smisao dolazka na ovaj svijet jeste radi iskušenja, li je bulekom ejukom ahsenu amela, da bi vas iskušao, hoće će od vas bolje postupati. Kada čovjek shvati taj način, onda svaki njegov dava, svaka njegov briga, svaki njegov problem u životu, u njegovom poslu, u njegovoj porodici, za svaki taj problem imaće nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ili će mu prepotirati potirati ليش مدة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى فأنا يقول لي ودرجين عند الله سبحانه وتعالى istinski vjerovao u sudbinu da Allah subhanahu wa ta'ala bit će upućen, bit će nagrađen. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu koji se nalazi u suri Nakar Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u uradnike u podmu sezonu. To su oni koji su upućeni. A koji je upućen, to su oni da sabe u musibetu. Kada ih snađe kakva nedača, oni kažu inna billahi inna ilaihi rađio. Mi smo Allahom i njemu se vraćamo. Uradnike alaihi salavatu na rabbihim. Njima pripadaju blagodati. I blagodati od Allah subhanahu wa ta'ala i milost od Allah subhanahu wa ta'ala. Draga braća, malo sebe revidirajte. Pogledajmo koliko smo mi svjesni ovih činjenica, koliko smo svjesni ovih ajeta, koliko smo svjesni ove rečenice u kojoj se kaže i na odredajmo se čak ne ih Da li se hvalamo samo svojim riječima ili razmišljamo o značenju, svi smo Allahom i njemu se vraćamo. Da li se svi prisjećamo ovih riječi kada zadete različite nedače, kada e, mi obolimo, kada nas umri, koliko puta Allah subhanahu wa ta'ala, da svi pripadamo Allah subhanahu wa ta'ala, da smo njemu besavno, da njemu i da se njemu Ne. Insan se toga nego se i u Allahu subhanahu wa ta'ala pa je vjeruje u kada i kada sudbinom za vas, u wa matala sigurno, sigurno da znači, će biti Boga koji je odlučio. Da će biti lišen zavetnosti. Da znači, će biti lišen pazvati Da neće kod sebe imati tih prezrednih osobina. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, hadisu koji prenosi Imam Ahmed, je trenedi. Lejte rodina mi kjesrati al-ardu ولكن الغنى غنى النفس Nije Bog rekao da imaš mnoštvo metka. da imaš mnoštvo metka. Nego je bogatstvo da budeš bogat svoju dušu. Nego je bogatstvo da budeš bogat svoju dušu. Kaže, Lavo Poslanik alaih se vas u vjerodostan hadisu koji prenosi Imamu Buhari i Muslim od tebe kumadej, Ili da ima nasema Allahu leke nekona nas. Budi zadovoljan Onima što ti Allah subhanahu wa ta'ala dodijelio, ti ćeš biti najbogatiji čovjek. Pogledajmo samo ljude u sebi. Pogledajmo one koji imaju stotine hiljada, miliona i milijarde maraka, dolara i eura. Pogledajmo koliko je on zadovoljno. Koliko su oni bogati svojim dušama. Rijeko ćete naći onoga, osim onoga koji ima bogobojazan u svome srcu, da je bogat svojom dušom. To su braćo siromasi svojim dušama što više imaju, sve su više pohredni, sve više škrta pogleda na one koji imaju malo. Mnogi od njih su zadovoljni onim što je Allah subhanahu wa ta'ala dodijelio i to je u značenju bogatstva duše. Oni su bogati svojim dušama, a oni su siromašni svojim dušama. Što ne znači da čovjek koji ima malo, ona je jedna može biti siromašna svojom dušom. A i čovjek koji ima mnogo, i on može biti bogat svojom dušom. Zavisno sve od imana u njegovom srcu. Onaj koji bude iskreno vjerovao i kada je određenio da vas subhanahu wa dala, on se neće mnogo žalostiti, niti mnogo raditi. još jedno. Ma stvara im motivatim في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Ne zadesi mi jedna nedaća na zemlji, niti vas same kada Allah subhanahu wa ta'ala, kada ona nije zapisana u knjizi prije nego što smo je mi stvorili, to ne znači, jeste u zemlji tako ono koji smo svojili na početku. Ne qabli an nabraha, inna zalika ala Allah yasir. To je uistinu Allah subhanahu wa ta'ala vaša لكي لا تأثر على آثاركم kako se vi ne bi žalostili za onim što vas je prošlo i onim što do čega niste došli. Ona se prvo bila na tako. I kako se ne bi previše radovali onome što je Allah subhanahu wa ta'ala dao, إن الله لا يحب كل مختال فخور الله سبحانه وتعالى لا يحب سبحانه وتعالى gordo kvalistaciju. ne volim koji se hvališu, zato što je osnovi u istinu i metak Allah subhanahu wa i zato što čovjek nima čime da se ponosi, nego samo da bude bogobojazan, da bude od onih koji su svjesni ovih arjeta, ovih rečenica i značenja, jeste da bude odastojan dušom i da se ne razlije previše onoga što ima, niti se, da se žalosti za ono što je da je ima išlo. Znači, onaj koji bude djelovao u Allah subhanahu wa ta'ala i određenje od njega, neće se bojati smrti. Smrt je, znači tako je propisana. Vidjet ćemo koliko se mnogi ljudi koji ne vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala boji smrti smrt je veliko iskušenje i za vjernika i za nevjernika. I vjernik se pribojava smrti iz jednog razloga, to je kako će doći i s čime će doći pred Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Imam Ali radi Allahu anhu u jednom stihu Od koja dva dana ja da bježim Postoje dva dana u kojima, u kojima je propisana smrt javne bilježi. Dva dana to jeste da u kojem je propisana smrt ili dan u kojem nije propisana smrt. Postoje dva dana. U danu u kojem je propisana smrt, ja se ne mogu spasiti od onoga što nije već određeno. A u danu u kojem nije propisana smrt, tog dana se ja ne bojim. Znači, ima Marija radijela Anhu, on je stihao na hoće da kaže da ima razloga da čovjek razmišlja uopšte o danu svoje smrti i da se prebojava toga, jer će taj sigurno dan doći, bojao se čovjek njega ili ne. Bio na oprezu ili ne bio na oprezu. Onaj koji bude vjerovao u sudbinu do vas, Ana wa nije neće se bojati da će mu ljudi nanijeti štetu. I Abbas رضي الله عنه أو يشعر سوشت عليه الله وصليك صلى الله عليه وسلم فقال لما الله وصليك عليه الصلاة والسلام إلى جوهر الرجاء وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتبه الله عليك كان كذلك جدا الأمة ساتر الله لم تكن تشتت ne I ti nanijeli štetu osim onoliko koliko je Allah subhanahu wa A kada je se čitava uzme crtao, znači čitava zemaljska ili dakle, kako ne bi da koristi osim onoliko koliko ti je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. I kaže Bonanik alaih salatu wa sallam, je pera su odignuta, a tinta se na listovima osušava. Znači sve je završeno, sve je zapisano i ono što će se desiti, desit će se. Čovjek nema razloga da se pribojava, da strahuje od štete koju ljudi mogu nanijeti. Osoba koja iskreno vjeruje u sudbinu određenje od Allah subhanahu wa ta'ala, neće se kajati zbog onoga što je prošlo i što je prošlo. Isto tako, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže El mu'minu qaviju hajeru habbu ila Allahi min al mu'minu da'if u fi kulli hajir. Ja vjernik je bolji i draži Allah subhanahu wa ta'ala od svakoga vjernika. Ja vjernik, kao učenjaci, u odnosi na jakoga vjernika i u psihičkom i u fizičkom smislu. Znači, da čovjek ima i svoj iman, da bude znači, jak svojim imanom i da bude tjelesno jak. I jedna i druga snaga. I imanska snaga i tjelesna snaga. Tako vjernik je radi Allah subhanahu wa ta'ala slaboga vjernika. Wa fi konen hajdu. A u ovoj tjeraj, kaže Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه احرص على ما يرضوك واستعن بالله ولا تعجز كان العقل ان الرجل يشوف مسجد كوريستي بودي وطلع مطول بودي وطلع عمرك يتراجع الله سبحانه وتعالى ولا تعلم انه هيك العقلات انه هيك العقلات فالعقل ليس هذا في نوع يرشد da sam uradio to i to bilo bi tako i tako. Nemoj to reći. Jer to se kosi sa Allahom subhanahu wa ta'ala određenjem. Nego reci, dakle, kullu, maša Allah, ma qadr Allah, maša Kaže, reci, Allah subhanahu wa ta'ala je određen i učinio ono što je on htio. Fa te se testahu amina šeitan a Ahmed da je tako bilo otvara djelovanje šifra. Znači čovjek treba da izgleda, svima treba da izgleda ove riječi, da je tako uradio, sve je tako bilo, bilo bi tako bi tako. Jer to su riječi koje ili kojima čovjek umanjuje svoje djelovanje u kada je određenje sudbinu Allah subhanahu wa ta'ala. Čovjek koji vjeruje u sudbinu, bit će svjestan da je dobro samo onome što mu je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao. Za ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da mu bude. Pa kaže učinjak navodi jedan primjer. Čovjek koga raditi kakva nesreća, na primjer, dobije neku tjelesnu pobredu. Neka zahvala Allah subhanahu wa ta'ala što nije izgubio neki tjelesni organ, ويقضي يده ربنا هل الله سبحانه وتعالى سبحانه لما تقوى ويقضي روحه لكذا هل الله سبحانه وتعالى سينتبه روحه الله يحتاج ذلك سيما الله يوضع يشتغل المجتمع أعرف شو اتبع الوجه يبتع سيتضرر وهو مشتري الله سبحانه وتعالى أولا له تعمل وأن تكلموا شيئا وهو خير لكم مين أشهر هذا بلاد ليه وتعالى حتى يغضب وعسى أن يحب شيئا وهو شر الله يعلم سبحانه وتعالى A možda vi nešto volite, a on je zlo po vas. Allah zna, Allah zna, a vi ne znate. Nakon ovoga postavlja se nekoliko pitanja koja su znamo važno u pogledu samoga vjerovanja kada je kada. Prvo je, da li se čovjek može opravdavati kaznom? da li čovjek se može opravdavati sudbinom Pa da kaže, Allah subhanahu wa ta'ala mi je to odredio, ja nisam mogao ništa da učinim. Kažu ti zva ukoliko je čovjeka zadesilo nešto u čemu on nije imao utjecanja, nije imao svoju ulogu tu. Kao na primjer, da ga nešto udari, da ga udari na primjer automobil, da ga kaže nekakva nedača, neka kaže neka ga i tako dalje. Ima pravo u takvim okolnostima da se pravda sudbinom da kaže Allah subhanahu wa ta'ala je tako htio, to je sudbina, odnosno određenje politika. Ali ako se radi o izjavima, ako se radi o grijezima, naročito, čovjek nema pravo da se pravda tako što je on učinio te grijeve, odnosno ta djela kaže Allah ponavljamo ma sabati ne usibeti illa izne i to je jasna stvar, jasna postavka nema jedne nedaće a da se ona dešava Allahu subhanahu wa ta'ala određenje to jeste njegovim odobrenjem to je jasno odlika mušrika u doba poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bila da su se oni pravdali sudbinom za činjenje širka odnosno pripisivanja druga Allahu subhanahu wa ta'ala سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Reći će oni koji pripisuju druga Allah subhanahu wa ta'ala da je Allah htio, jeste sudbinom se pravdaju, mi ne bismo počinili širk. Ne bismo Allah subhanahu wa ta'ala pripisivali druga, niti naši preci. I mi ne bismo ništa zabranili. Znači, nije čovjeku dozvoljeno da se pravda sudbinom na svoje vrijeme, zato što on ima utjecaja na ljudi zato što će biti odgovoran za Allah subhanahu wa ta'ala. Ne može se čovjek nadati sudbinom za svoje nekanje namaza, za pijenje alkohola i za ostale velike grije. Da kaže, Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da ja klanjam. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala želi da ti klanjaš i ti si odgovoran za svoj namaz. Zato ćeš biti odgovoran. A to što ti nisi mogao na da obavljaš možda u potpuno reformi, ako se prisjetimo toga, odem u tom smjeru. Čovjek nije mogao da obavlja namaz, na primjer, zato što je fizički spriječen, možda ali to je druga stvar. Može se sadati u tom slučaju, time što je ona, subhanahu wa nije dao lijepe moguće da imaš sve tjelesne organe, imaš sve tjelesne udove, u tom slučaju može da se čaraš kada vam nisam mogu potpuno se da namaz. Ali, da se čovjek opravdava za svoje grije putem sudbe, to je i to je običaj, kao što su rekli, koji ušli odnosno tada u doba Allahovog poslanika, ali i salatu sada. Zatim, drugo pitanje koje se često postavlja, dobro, neće se sve određeno, sve te zna, sve je zapisano, sve je u rezima kudu, sve se sprovodi, melek dolazi, zapisuje četiri riječi koje smo rekli. Djela čovjeka, njegov obskrbu, njegov leđa smrtni smrtnje čas, da li je sretan nesretan. Pa zašto onda raditi? Čemu ga djela? Ta sumnja je bila obudela i neke ashabi Allahu da poslanika Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja bi, vi radite, činite, donosite dobra djela. Fa innahu kullu yassaru lima khuliqa Jer je svakome olakšano ono za što je stvoren. Onome ko će raditi djela želetrija, olakšano je da ih radi na ovom budaku. Onome koji je zapisano da će raditi djela želetrija, njemu je olakšano da radi različite razrede na ove svijetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى a onaj koji bude dao vjeru na Allah subhanahu wa ta'ala putu i bude bogobojan, u srcama osma i bude potvrđivao ono što je najbolje. Kasnemo je sve bio islam. Mi ćemo njemu olakšati džennet. Vidite, ono, ono wa ta'ala kaže ovdje, onaj koji bude davao, koji bude bogobojanan, znači bude, uređenio djela, koji to bude potvrđivao, mi ćemo njemu olakšati džennet. Iako je to određen, čovjek mora raditi dobra djela. Na kraju krajeva, po djelima se ne ulazi u džennet. Ulazi se Allahom subhanahu wa ta'ala ali veoma važno da čovjek čini tijela zemetlija da bi ušao u džennet. I to je jedan od uslova jer mu je to olakšano na ovome svijetu. Isto tako, postavlja se još jedno pitanje često u pogledu kada i kada. A to je zašto čovjeka zadesi sva ova iskušenja? Zašto čovjek biva kažena na ovom svijetu? Allah ta'ala ta'ala kao što rekli je dojao čovjeka na ovaj svijet koji bi bio iskušan, da bi vidio kako će postupati, ko će bolja djela činiti na ovom ovaj svijetu. To je jasna stvar. Zatim, drugo značenje koje se može ovdje navesti jeste da Allah subhanahu wa ta'ala daje nekim ljudima bogatstvo, daje im metak, daje im ponos. I čovjek što ima više metka, što ima više ugleda, sve više postaje tiran. Sve više, koliko u svome srcu nema znana ispravnog vjerovanja, postaje taj koji čini zlom drugim, prelazi granice. no da Allah subhanahu wa ta'ala iz milosti ne iskušenje čovjeku. Pa čovjek kad pusti na njegov sebe, pa čovjek ukoliko je Allah subhanahu wa ta'ala upisao da će taj biti vjerni, sada na sve okolnosti. Sada na toj poziciji si vrati se Allah subhanahu wa ta'ala. Zna da je on nemoćan, a da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan. To je milost od Allah subhanahu wa ta'ala. Kazna, saknja iskušenja na ovom svijetu je Allahu lična zemlja kojim on vraća ljude u njegovu vjeru. U njegovu vjeru. Da nije iskušenja Allah subhanahu wa ta'ala, da nije kazna od Allah subhanahu ما ترى لو نسيته ونسيت بيه كامل أناشي أنه كان الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه هذا من دعاه غرض عبده čovjeku on se počne udaljavati, zastranirati. Takav je insan. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada damo čovjeku tako dobro, onda čovjek postane malo A kada kako zlo, očaja. Naravno, to se odnosi na vjernike, kao što kaže Allah subhanahu Znači, čovjek se u blagodatima kada onda čovjek dugo, umilno, usrpno moli Allaha subhanahu wa ta'ala. To je jedan smisao od smislova iskušenja. I ove sudbine o kojoj smo večeras Allah subhanahu wa ta'ala o njom govorili. Da molim Allah subhanahu wa ta'ala budemo od onih koji će iskreno vjerovati u sudbinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji neće diskutirati, polemisati mnogo u sudbini, da ih to ne bi odvelo na krivi put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nas uputi u ahir novana, alhamdulillahi i bilamin, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi i bilamin. Uvijek ima pitanja.